Aceasta e zi cu acea sfântă, Hristos din mormânt a înviat. Se bucură cerul și cântă, Domnul nostru pe toți ne-a salvat. Hristos, Hristos, din mormânt glorios a înviat. Hristos, Hristos, din morți pentru noi a înviat.